magnolia trees at night sparkling and bright. Fields of cotton love, wintry white. When it's Christmas time in New Orleans, a barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, cause it's Christmas time in New Orleans. You'll see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beach. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your kids will disappear when you hear Hallelujah, St. Nicholas is here. When it's Christmas time in New Orleans. Christmas time and do I be? Yes, when it's Christmas time, it's Christmas time in New Orleans. God afton mina damer och herrar. Ni lyssnar till ett program på Kulturföreningen Jallarhornet Sverige Vakna. Och eh, vi har den 15 december 2012 eh, nu fortfarande. Och eh, temperaturen här ute är plus en grad och 1008 hektopascal i lufttrycket. Vi kommer inte ha eh, något telefonväkteri idag. Vi kommer vänta med det tills vidare. Om vi kommer att återuppta det, det vet jag inte än. Det får vi se. Och eh, vi ska väl spela lite musik och prata lite radio och sånt här. Och sen kommer en eh, eh skiva från Gunnar och så. <clears throat> det blir ungefär eh, det är mycket snö och det är tråkigt väder och jag tycker de kunde sända på gatorna, det blir så halt jag tror att det kostar mycket mer eh, det allmänna om någon skadar sig i vårdkostnader. Det är ingen idé när det ringer. Jag har inget telefonväkteri idag. <laughs> Varför det just nu ska ringa? Ja, nu går en telefonsvarare igång så då, då får de det automatiskt. Men eh, så, så, som sagt, det, eh, det är inte bra det här att de inte sandar ordentligt när det blir så här halt och eh, mycket snö. Det har varit en förskräcklig snöfall och det har varit strömavbrott eh, tre gånger och det är inte speciellt kul heller. <laughs> Men eh, vi får väl hoppas det bättrar sig det hela snart också för att det här är hemska vintrar och det börjar redan före jul och så bli <clears throat> på det här viset. Vi ska spela lite en låt till. Then. lyssnade på ett meddelande på telefonsvararen men eh, jag ska förklara. Eh, jag tycker lyssnarna kunde vara lite rädda om eh, telefonväkteriet och inte skicka anonyma brev med, med elände och hotelser och så vidare. Eh, och det, det inte, var inte schysst gjort och då anser jag mig att jag måste vänta med telefonen eh, växteriet ett tag och jag tycker inte att det är roligt när det missbrukas på olika sätt. Det är så pass allvarligt tycker jag. Du vet att inringare sen, eh, det var ett par år sedan, då kom det också en eh, konstig eh, anonyma brev. Men eh, de, de papperskorrigerades huvudsakligen och det sa jag ju också, här, det slänger de bara. Eh, kan man inte ange vem man är, du vet i klartexten nedanför brevet och så vidare, då, då är det något konstigt. Och det är inte vidare schysst det tycker jag och så. Eh, det, då finns det ju anledning att, eh, för jag blev faktiskt besviken på, du vet, det går tydligen inte att prata vissa saker här. Folk retar upp sig och man får tydligen inte protestera över att läkare är dåliga eller någonting. Så ska det inte gå till och varför kan ni inte ringa mig efter sändningen? Alltid eh, bara när jag ligger i radio men jag har ju sagt att ni kan ringa efter fem över halv när jag slutar så ungefär om någon timme framåt men det är ytterst sällan det kommer något samtal då. Eh, då kan man ge svar på tal på ett annat sätt än över radion och så vidare. Så det är inte, jag ville ha det trevligt nu när julen kommer. Det är tillräckligt med bekymmer ändå för att man är ensam och så vidare. Och eh, vintern eh, ställer till med saker här och så vidare. Och så, så att det, det finns eh, orsaker till det här. Det är ingen egoism eller någonting sånt. Det är bara det att det finns ju gränser eh, vad man kan tåla tycker jag i brev och sånt. Eh, någon gång så brister eh, det i så fall. Eh, men eh, jag skulle gärna tala med radioteknik och jag har ju talat om det. En annan radioamatör har ringt förut men sen har det varit ingenting annat. Det var ju det som är problemet. Jag vill inte bli tvingad att prata politik när jag inte är utbildad eller vet Eh, tillräckligt mycket om politik för att kunna göra det. Jag är bara radiotekniker och inte någon politiker och sådant. jag vill definitivt inte prata invandringspolitik och, och varför det ska, nödvändigtvis ska vara marscher och allt möjligt. Musiken är, det är otrevligt tycker jag. Nu ska vi spela en låt till så återkommer jag sen. Won't you please come home for Christmas? Everyone will be there. When it's time, come home for Christmas. We'll have your favorite chair. When your heart starts reminiscing things like kissing, mistletoe, the glistening you'll be missing on the tree decked with cotton snow. So if you come home for Christmas, oh, how the bells will ring as we gather in the chapel, how we'll see. Christmas. Min Söder här <laughs> den där eh, låten tyvärr. Men eh, jag ska strax återkomma med någon annan eh, kassett här också. Ja, nu fick jag en syre vända ganska passande låt eh, så här på julen tycker jag. Och, och så och spela den, eh, den kom <laughs> automatiskt där eh, när den andra hade lagt av av någon anledning och så. Men det var ju roligt i alla fall. <laughs> elektroniken tänker ibland <laughs> tycker man nästan eh, att man inte eh, funderar på många gånger om den kan det men det kan den ju naturligtvis inte utan det har sina orsaker att det kan bli sådana här grejer men eh, man skulle, det, det är roligare om man lyssnar på Nederländerna och Holland och sånt där finns ett flertal privata radiostationer som <laughs> sänder i tur och ordning eh, Radio Calypso, eh, Radio Baroness och eh, med flera, flera stationer med flera som sänder. Det finns i Tyskland och det kommer igång i England och allt möjligt. Från de minsta sändare upp till kraftiga som hörs bra här i Sverige. Men man bör ju ha en ordentligt lång antenn och en riktigt känslig mottagare om det ska fungera. Och det, det är det som jag använder också. Eh, och, och så. Men det, det, är ju klart det blir lite mer knaster på FM-bandet och så vidare. Men bor man eh, så här som jag gör med ett bra radioläge då, då går det faktiskt rätt skapligt. Och eh, det tycks vara oerhört populärt i de där länderna. Eh, holländare <laughs> måste vara ett särskilt folk för sig som sitter uppe på nätterna och spelar musik och tar emot sms och annat. Gratulationer och eh, du vet hälsningar och allt möjligt och så vidare. Inga telefonväxter i utan tar bara emot på datorn eh, och sådant. Och du vet och kommenterar <laughs> låtar och, så, och, och spelar och håller på och har roligt och till och med <laughs> försöker sjunga ibland till musiken i mikrofonen och allt möjligt får man höra. Det, det är välgjort många gånger och roliga människor och sånt. Men eh, det är tråkigt det, det, det här med telefonväxteri får vi återkomma till. Eh, det, det är ju så att eh, många andra föreningar lade av med telefonväxterierna för det vart så mycket eh, strul i samband med det som tyckte det inte var något roligt att fortsätta. En del tyckte det låg på så låg nivå det som vederbörande ringde in och <laughs> pratade om och så vidare så det var ingenting för, för föreningen i fråga. Så, så, så att de slutade och och eh, jag kommer väl återkomma om det blir trevliga saker. Jag tycker inte om när det eh, kommer sådana där brev. Och särskilt inte till jul. Jag är nog bekymmer ändå. Eh, och, och, det är sorgligt här att friheten inte är större. Att jag inte kan sätta igång på mellanvåg med en sändare. Jag också som de andra där. Utlandet på nätterna och sådant. Och, Eh, och jag skulle gärna vilja ha någon eh, biträdande då tekniker som är bra på att prata radio och som kan en del om skivor och sånt. Eh, som diskjockey <laughs> också. Jag kan sitta här som tekniker huvudsakligen. Och för att jag tycker inte det är så roligt heller. du vet när folk tror bara man kan låna pengar och de måste ju betalas tillbaka förr eller senare och då är det ju inte så man får ju inte pengarna till skänks. Det vore ju bättre om man kunde få en donation eller om det fanns folk som var intresserade att man skulle eh, eh, driva verksamheten eh, på något, något lämpligt sätt som man kan diskutera. Och det är privat på telefon. inte sändning alla gånger. Jag tycker att folk kan ringa mig privat och, och prata istället. Det, det ska inte gå ut över radio allting. Eh, för, för då är det så lätt att några bestämmelser kan trampas över och vad som helst och det är ingen kul tycker jag. Jag ska väl spela en låt till, kort paus. att allt det de sa dig var på lek. Så försök att förstå att se bra ut är allt. Hur man är och hur man tänker är värt så mycket mer. När du står där framför spegeln, tittar på din falska själ. Kan du någonsin komma på dig vad du gör för stora fel ser bra ut det är allt Hur man är och hur man tänker är värt så mycket mer När du står där framför spegeln Tittar på din falska själ Kan du någonsin komma på dig vad du gör för stora fel Så försök att förstå att se bra ut Det var en låt till det och det är ganska trevlig eh, var det också. <laughs> Den, texten sa en hel del över hur det är med människor ofta. Och det är synd att uh, människor eh, hänger på det här med pengar och pengar och pengar hela tiden. Har man inte tusenlappar och stickade åt dem uh, så får man inga ordentliga vänner det, det är sorgligt men sant. Jag konstaterar ju det allt oftare tyvärr att eh, de är vilda efter pengar, pengar, pengar bara och, och ska köpa en massa onödiga grejer och, och sånt och eh, dricka massa alkohol och överhuvudtaget då förstör man sig bara på längre sikt och så vidare. Kanske inte märks med samma men det är smygande. Eh, det här de blir beroende av sprit och sen eh, fördummas de sakta men säkert och, och till slut så, så blir det bara verkligt illa med de där människorna många gånger, tyvärr. <clears throat> men jag är lite förkyld också och det beror på det här vädret också. Och det, det är sorgligt att de inte är så noggrant som de skötte sanning och allting förut på 50-60-talet och så vidare. 70-talet och det, det, det, det kördes och det sandades och det plogades och det fanns någonting som hette snösvängen som gick och skottade vid ingångarna och allting. Så det var välskött men nu verkar det stå still. Eh, det var ju flera dagar sedan det här stora snöfallet kom. Men eh, någon sand eh, kan jag inte se att har kommit på. Och förra året så mycket sparsamt sandades det visserligen lite grann men inte tillräckligt riktigt. Jag tror det blir mycket dyrare för samhället. Alla som går och gör sig illa, bryter lårbenshalsen, skadar sig när de ramlar omkull och, och sånt. Vårdkostnader och eh, läkarbesök och sånt. än om de skulle ha samlats <laughs> tidigt så folk kanske inte hade halkat omkull eh, lika lätt. Eh, men som sagt, det, jag måste tänka mig för här med telefonväxteriet och varför man aldrig kan ringa mig privat så vi kan diskutera vad vi ska prata om eller någonting utan bara direkt ut i radio här. Och eh, det är radioamatörer har klagat på att det är för långa samtal. Det går inte att komma fram och så vidare och så. Därför har de inte ringt eh, sen mer när det bara slutar upptaget och så länge samtalet går på eh, här så är linjen upptagen tyvärr. Ja, vi får spela en låt till och sen ska vi en kvart i eh, fortsätta med en skiva från Gunnar. Kort paus. faktiskt lugnare och skönare när det inte är telefonväkteri och när bara samma lyssnare ringer gång på gång och det är bara undantagsfall eh, ringde några radioamatörer som vi kunde diskutera radio och så. Eh, det var en som höll på <laughs> nästan hela programmet och det gick ju riktigt bra en gång och så vidare och sen har det ju eh, ringt olika och sånt eh, men det har varit mycket, mycket sparsamt på senare tid och tyvärr alltså. Eh, du vet, är det inte roligt. Och eh, man vet ju inte om det finns mer lyssnare, så mycket mer lyssnare heller än, än eh, till eh, de där eh, som ringer inne på gång på gång, några stycken bara. Eh, och, och, finns det fler lyssnare så kan de ringa mig privat efteråt så jag får veta eh, hur, hur det hörs i radion och så vidare och sånt som jag lyssnar regelbundet. Så en del eh, intressanta saker. Eh, för att jag tycker att när det är samma lyssnare gång på gång så borde vi kunna förstå att eh, Eh, de skulle vänta eh, och se om inga andra lyssnare vill ringa in. Så jag slipper få rapporter om att det är upptaget för mycket och så vidare och sånt. Och som sagt, jag vill inte ta upp politik när jag inte är utbildad på det. Det går bara inte. Eh, och då blir man bara stämplad att man har en viss åsikt och får ovänner och allt möjligt. Och varför ska man skicka anonyma brev och inte tala om eh, noggrant. Det är bättre om man ringer mig och talar om vem man är och så vidare. För, för att jag tycker inte om det där. Eh, och när det är bara negativa saker i sådana där anonyma brev. Det är meningslösa för man skickar sådana. Men eh, jag ska spela en låt till och sen eh, kommer en på Gunnar eh, sån här cd-skiva sen eh, som jag delvis inte hann att spela sig slut förut en gång. Good have both. mina krav blev det mera harmoni. Någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär är allt jag begär. Varför ska man gräva efter guld och sträva efter att nå lyckan där den ändå aldrig är? And undra må söka efter ting som förgår. Jag för min del är nöjd om bara jag får någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär. Och någonting med pudel Och någonting att älska och hålla kärt Pippipippen bara dippen bam Varför ska man dyrda på pippen på bam Efter guld och bordet pippen på bam Efter att nå lyckan där Den ändå aldrig är Tänk, det är i alla fall märkvärdigt att folk söker så mycket efter ting som förgår. När jag blygsamt nöjer mig med att bara kunna få någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär. Ja, det är <laughs> visa orden, vad ska man jaga de där pengarna och allting eh, sånt och samla på sig så mycket att man har mer än vad man kan, kommer hinna göra av med under sin livstid. Vissa är ju så otroligt mycket pengar, ändå ska de ha mer eh, och mer och mer och mer och det är konstigt det där tycker jag. Eh, du vet, och sen går de bort och sen blir det ett jäkla bråk med arvingar om de här, eh, alla de här eh, kanske miljonerna och så vidare. Så att det, det, det, det är ganska meningslöst dessa eh, papperslappar som kallas pengar. Att det ska, eh, folk får ett sånt sug och har mer och mer och mer utav det och onödig lyx och, och flera bilar och allt möjligt eh, tyvärr. Eh, alldeles i onödan och använder inte allt eh, och hinner inte använda det heller. Men eh, eh vi får hoppas på lite bättring. Folk måste vara snällare mot varandra och inte begära pengar så fort man ska hjälpa till med det minsta lilla heller. alltid tittar de på honom, får eh, stora sedlar om de ska hjälpa till med någonting. Men eh, eh, nu nästa gång, ring mig efter programmet och, och, och kommentera det här eh, i så fall fem över halv när programmet, sju när programmet är slut och så. Och ska jag ha telefonväxter skulle jag ju nästan ha någon telefonsluss, någon som Eh, lyfter luren och sitter där ute på kontoret och frågar vad de ska prata om och att det inte är samma som har ringt eh, eh, varenda gång och så vidare och att det är något nytt. Eh, och radiotekniska frågor finns det ju hur mycket som helst man skulle kunna ta upp. Eh, för, förr byggde ju folk sina radioapparater och allting på 30-talet och så vidare. Det var rätt vanligt. Och, och det, det, det, det, var ju ganska roligt, satt upp radion <laughs> lyssnade på utlandet och allt möjligt. Men nu tycks det inte finnas något intresse. Eh, och det har blivit lite komplicerat nu sen transistorerna, transistorerna infördes för att eh, eh nu är ju, eh, förr var det ju elektronrörsteknik som användes och det var ganska lätt att förstå sig på och lära sig hur det fungerade. Men nu måste jag nog börja räkna med att äh, <clears throat> sätta på Gunnars äh, skiva alldeles strax och så. <clears throat> Det är besvärligt där med halsen, det är den här väderleken helt enkelt, det är hemskt. Man skulle vara utomlands så här års. Eh, i varmt klimat istället och så vidare. Ändå röker jag inte eller dricker inte. Men jag eh, fick barnastma när jag var liten utav att mina föräldrar rökte så fruktansvärt i en liten trång, dåligt ventilerad lägenhet i Hammarby. Men eh, det är som det är, det kan man inte göra så mycket åt. Hur tider som har gått kan man inte skruva tillbaka klockan och ändra på någonting och så. Man var ju så liten så man förstod ju inte att föräldrarna gjorde fel och påpekade jag någon gång när jag började begripa någonting eh, eh, då frågade jag varför pappa rökte så mycket eh, minns jag och det är så gott att röka sa han och sånt men han förstod ju tydligen inte att han skadade sin hälsa han dog ju redan 48 års ålder och det är ganska synd det tycker jag men eh, nu ska jag ta och sätta på en, eh, den där skiva. Eh, nu har Gunnar inte på tag sänt någon ny sån. Jag tror jag har kört delvis, Det blev en repris på den här skivan och en del nytt på slutet där. Som inte har hunnits med att köra förut. En kort paus. sängar Det fladdrar till i en tyllgardin Och jag ska skriva en sommarvisa Med sol och blomdoft i melodin jag ville sjunga om Katarina Till träklangsflöjter och all symbal Men vindens toner blir sommarns sånger Jag bara lyssnar i Björklövsal det går en vind över vindens ängar Det fladdrar till i en tyllgardin Och jag ska skriva en sommarvisa Med sol och blomdoft i melodin Det går en flicka i Aspelunden Jag har ett gulnat fotografi Med åren blev hon en drömmens saga en ensam vandrare sympati Jag ville skriva en liten visa där ögonblick blir till evighet men ord blir stumma och toner döda och visans tanke blir hemlighet Det går en flicka i Aspelunden jag har ett gulnat fotografi med åren blev hon en drömmens saga En ensam vandrare sympati på Radio Nord. Där ni jämt hör nytt ut i ton och ord. Er våglängd för radion hemma är fyra, nia, femma. Så hör till den och er bestäm för 495. Har du radio? Ja. Har du mellanvåg? Ja, visst. Fyra, upp och fyra, nia, femma, där har du radio Nord. Lyssna nu till Radio Nord, Radio Nord. Lyssna till radio på modet. Allting nytt i mod och ord får ni ifrån Radio Nord. Ni har lyssnat till Radio Nord på mellanvåg 495 meter 606 kc. Vi återkommer i eten imorgon bitti, liksom alla månader i veckan, klockan 6 med Nordmorgon. Programmet som gör er pigg och redo att stå emot arbetsdagens strapatser. Och nu slår man här på sändarfartyget Bonjour åtta glas, det vill säga klockan är åtta. En god bris fläktar över däcket och vågorna håller fartyget i en mjuk rullning. Den ena stjärnan efter den andra tittar fram och endast en obetydlig ljusning låter oss ana horisontens sträckning, i varje fall så länge våra ögon är inställda på det flödande ljuset här inne i studion. Det är vår sjunde sändningsdag som nu är till ända. Imorgon fyller Radio Nord en vecka. Vi ber att få önska er i land en trevlig kväll och vi på Bonjour säger naturligtvis Mesdames, Mesdemoiselles et Monsieur, Bonsoir, God afton. Lyssna nu till Radio Nord, Radio Nord Lyssna till radio och modet Allting nytt i ton och ord får ni ifrån Radio Nord Radio Nord, Radio Nord, Radio Nord Ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung Så för trevlig underhållning, Radio Nord Allting nytt i ton och ord får Radio Nord. Radio Nord, Radio Nord, Radio Nord. Hi, uh, my name is uh, Ove Sjöström. I know it's a little difficult to pronounce it, but uh, I was former chief engineer on the Radio Nord ship, uh, Bonjour. And uh, when that ended, uh, I came back to shore work. And one day when I came home, my mother told me that somebody had called me from London, but she didn't speak English, so she wanted me to be around about six o'clock because she understood that. And then Ronan phoned me and said that he needed me in uh, Ireland to start re- to build up the Caroline ship, which was an old Danish ferry and uh, I said, okay, uh, I can be there in a couple of weeks. I have to close up what I have going here. And he said, well, I wanted to be here tomorrow, but we agreed that uh, I should come in the next coming oh, in the next coming days. So I left from Arlanda to Copenhagen and uh, flew down with SAS. And when I came to Copenhagen, I was going with the Irish uh, uh, airline, Air Lingus. Hmm. And when I came on board on the, that aircraft, I was the only passenger. So I went from Copenhagen to Dublin as the only passenger. And when I came to Dublin, uh, I was uh, given an address to an hotel. So I booked in there, and they already ordered a, a, a car for me. So I had to get used to the maps, and I drove up to to Greenore. And uh, when I came there late one afternoon, came down to the shipyard, and the people uh, introduced themselves, and uh, I found after a couple of days that I needed help, so I got help from one of the older other Radio Nord engineers, uh, John Gunnarsson I got him to come over in a couple of days and we started to build up uh, the old Danish ferry. And we used exactly the same equipment as it was on old Radio Nord uh, Bonjour because we was familiar with that and they had already ordered it. So it was already on the way. <clears throat> and as we was uh, accustomed to that uh, setup, we could get it moving quite fast we had a little problem with the mast, but they got hold of a chap who, I, uh, I mean, he was climbing the mast much better than any monkey could climb a tree. He was just fantastic. And there was another curious thing with that chap. He ate about two hectares of salt every day. So there was a, quite a few characters around. Anyhow, uh, they had also a and a uh, technical advisor who was uh, the big head of BBC. Uh, and they had an, an English company who was doing the actual work. John and I was just supervising them how we wanted to have it done and they did the installation except for the transmitters and the studio we uh, John and I did it ourselves because we know exactly how we wanted to have it done and uh, as it was the same equipment, we know how to we did know <laughs> how to do it. So after a couple of months, uh, there happened a, quite a few things around there, but it's difficult to, to, to talk about all these details. But um, it, it was also an experience uh, to come from Sweden and come to uh, work in an English company I mean, already at that time in Sweden, uh, the, the top guys, the, the heads of the companies, wasn't um, as it was in, in England. I mean, if you got to talk with somebody who, who, who had the name of the Sir, you had to bow and really be respectful. And this we lost already in Sweden. So I had a through a couple of confrontations with them because they said I, I didn't pay uh, the, the respect that I should have done. But on the other hand, I came along very nicely with a, a Dutch uh, people who actually was running the thing because they uh, put in the money. So, and we came very well together. So I, I found this very, very uh, good for me because they supported me 100%, the Dutch uh, people. And uh, so I got most of it the way I wanted, and I also let them know if, if this was not possible, I, I would leave. But we got it going, and, and uh, when we came down outside London, and was ready to start up. We saw the old ship, uh, Bonjour, so we was a little surprised. And I already did know that uh, they was going to compete with us. And this was uh, handled by Alan Crawford and the Atlanta. So I was told that if we could delay them, that would be a good thing for Caroline. And I have had a couple of uh, disagreement with Atlanta. So I said, okay, I know that one from bottom to the top. So John and I went over and we came aboard and I sabotaged the ship so they couldn't get started. It took them, I think, it, about uh, eight to ten days to come back on air. And then it, it was already, the market was taken away from them. So Ronan Urali could take over Atlanta. Could you tell us how did you sabotage the transmitter equipment? Oh yeah, it was. <laughs> um, I, I, sabotaged the, the, the linears. And there was three big tubes, CX5000, and I opened the grid. So every time they turn on the high voltages, they just blow up the tubes. And this was also also very expensive, and it took some time to get them from the states, and through the English customs and all these things. So, it they was really delayed and this was how Rona could take over Atlanta and, and, and, and make the rules. So the way I saw it, it was okay because uh, when I was dealing with Atlanta, they promised me a lot of things that they didn't fulfill. So I was only happy to be able to do this for Rona. And uh, I also had help with John. So after when we when Ronan had two ships, uh, we came together and we decided that the old Carolina, the old the Bonjour ship should stay outside London because it was uh, more protected there, and take the bigger ship up to uh, Isle of Man and put it in the Bay of Ramsey, because I mean that ship was I I don't remember exactly, but it was, as I reckon it, three times or four times the size of the old Bonjour. And uh, the big fun was when we was passing from uh, outside London and all the way up to Ramsey. We was transmitting all the time, and uh, I understood that this was a lot of fun for the people along the shore, because when we passed through Lands we was quite close, so we could, with the binoculars, see all the people waving at us on the shoreline. And this was the same thing all the way up. So where they could see the ship, there was people there waving with flags and and sent greetings to us. And we of course sent greetings back to them. And it was a, a lot of fun coming up to to uh, Isle of Man and. Uh, come to anchor in the uh, Bay of Ramsey. And we got very accustomed up there. It was only that it was a more, little more difficult for me going back and forth to Stockholm. I many times have to uh, stay over in, in, in uh, Manchester because uh, there was no flight directly from Isle of Man to London. It always passed Manchester. Uh, when it was a little delayed, I had to stay over in Manchester, so I, I did learn how quite a lot of, about Manchester. And uh, every time I went back to Stockholm, I stayed a couple of days, both when I left and when I came from Stockholm. I stayed in London and learned to know the people there in the London office, and also to discuss these different things. So we had a very good relation, and I had a very good time and also I was given very um, free hands. And uh, because of the QRM uh, during the, the dark part of the year, the QRM from Europe was heavily. So we closed down at 12. And uh, after that, I could test the transmitters. So I helped a, a couple of the shortwave listeners clubs in Sweden, so I sent out special uh, programs for them. I sent it out as, as a test. Actually, I did never ask the, the, the Ronan or the people in London if I was allowed to do this. <laughs> I just did it on my own. And uh, it, ran very smoothly. But I remember once when uh, my other fellow from Sweden, when he left, because uh, he didn't get that custom up there in, in Ramsey. So he, he stopped to work, and once uh, one of the chiefs from the southern ship came up when I was ashore in Stockholm, and he, when he came back to London, he reported that uh, the, the northern ship was not properly run the way he saw it. And uh, so I was called down to London to to explain why it wasn't properly uh, maintained. And I asked what was the problem. It was that on the southern ship, the chief engineer always closed down the station, put the keys in his pocket, went down to his cabin, came up uh, 5.30 the next morning, turned the transmitter on, had the key with him, and uh, I said, we don't bother with that nonsense, because the keys was on, and the DJ who was supposed to start up the next morning, we had made mark, marks on the meters. So when it was outside the limit of the marks, they should call a technician, otherwise not. Because why do it more difficult than we had to? And we got a lot of these things working quite smoothly. And uh, yeah, I had a, a good time because I was lucky to be in London and around that area in the mid 60s when London was the center of the earth where everything happened. And I just happened to be there. So every time I stayed over in London or even up in, in, in Ramsey or in Isle of Man, uh, it was great because, I mean, that was where everything happened. So I just had a very good time. And I'm very happy to be able to have done this because now I can look back with a, with a smile and said, I was just lucky to be around when all this happened. And I still now and then do remember things, but as I just was told, I have to start making notes of this. So maybe next year I can give a little more and I send all the greetings to all of you down there. And I can tell you that when I first was asked to start in this uh, pirate radio business on Radio Nord, I was advised by everybody around me in Stockholm to not take that uh, unsecure work. But I mean, I was young, I was curious, and I wanted to see what's around, what's, what's around the next corner. So therefore, I took the job even with my parents uh, not too happy about it because they said it's risky and you never know and how long it will last and today I'm very happy I did this because <laughs> who else can tell their grandchildren that grandpa has been a pirate I mean there aren't too many of them <laughs> around who actually can tell this because we're getting fewer and fewer so thank you very much and have a very pleasant time there in Amsterdam and hope to be able to see you maybe next year or in the future. So thank you very much and all the best here from Sweden. Ärade lyssnare, vi sänder nu en hälsning från Radio Nords chef Jack S. Kotschack. Kära lyssnare. Radio Nord är verklighet. Efter mer än två års förberedelser efter många övervunna hinder har jag glädjen att presentera denna nya moderna radiostation. Radio Nord är en radio i takt med tiden. Den skall vara där när ni vill höra den. Vi på Radio Nord sover aldrig. Vi sänder till er 24 timmar om dygnet. Radio Nord har kommit till för att bjuda på trivsam underhållning Aktuella nyheter, spännande tävlingar och värdefull information. Vi har gjort vårt bästa för att skapa ett program som skall intressera er, våra lyssnare. Men vi vet att varken Rom eller Radio Nord byggdes på en dag. Vi sätter stort värde på ert intresse och omdöme. Vi gör våra program för er. Låt oss därför veta vad ni tycker om det. Samarbete med lyssnarna ger oss vägledning för framtiden. Skriv gärna till oss till Radio Nord, Stockholm 3. Radio Nord har kommit till för att ge det svenska näringslivet möjlighet att utnyttja radioreklam. Detta intresse för reklam i radio är ryggraden i vår verksamhet och det är också förutsättningen för den programtyp som Radio Nord presenterar. Vi vill därför uttala ett tack för det förtroende annonsörerna visat oss redan från starten. Detta förtroende sporrar och inspirerar oss. Vi ska inte svika. På Radio Nords första sändningsdag hälsar jag lyssnare och annonsörer hjärtligt välkomna. yeah. hamna bakom lås och bom. Ni ska kunna vandra hemåt i den underbara, gömma och så typiskt svenska sommaren.